Joseph Sabiyabandi. turabaramukije mwebwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro vya radio isanganiro n'umwanya wa makuru mu kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura nabo baranegura ingene isukari bandanya iduzwa giciro ariko ntiboneke nayo Gabriel Rufyira arongoye ishirahamwe rigwanya ibiturire Oricom avuga ko icinyegeje nyuma y'urudandaza rw'isukari atawukizi ngo narijya abategetsi bamwe bamwe bakuru urwo rudandazwa nayo mu ntara ya Kayanza ibice birenga gato 70% vy'ingo nivyo bidafise utuzu twasugumwe abajejwe amagara y'abantu muri yo ntara bagahimiriza abanyagihugu batadufise kwihura bihutira kurimba mu gukingira amagara yabo nayo muri bucana yandi y'amagara y'abantu tubashikiriza ibijanye n'indwara bita AVC tukaba twashimye kuyigaruka ko kuko abanyagihugu bamwe bamwe babisavye ido nido ni murano makuru sangwa ikaze isanganiro inama isumba ingimba abagendesha amatagisi vero hano mu gisagara ca Bujumbura baridogera ishira hamwe ryabo Sotavebu ko rimaze iminsi ribatoza amafaranga ko amakinga yabo atamwambaro ko badafise umwambaro baranga kandi n'amakinga yabo adafise imparati ku makinga yabo aho rero ni mu gihe ingingo nk'iyo yari yabaye irabangirwa kuri wa kabiri amatagisi vero rero akaba yazindutse arahagarikwa hariya kuri rompwe ya kotebu mu ngagara aho rero babaye baratozwa amafaranga agera ku bihumbi bibiri nk'udushikirizwa dushikirizwa na Pascal niyo yankunze ntaho yagiye ntiyagiye muri leta si muri obere yagiye aha yagiye mu mufuko iyi ni imyidogo y'abo batagisivero aho bari bahejeje kugombora ayo makinga yabo barisha amafaranga ibihumbi bibiri abandi ngo batangayo bumvikanye mu ibanga abo bagendesha amakinga yunguruza abantu bavuga ko badatahura igituma abo babaserukira babandanya babafata kandi ngo leta yari yarabangiriye ku ivyo vy'imparati n'iyo myambaro ko twebwe twaherutse umushikiranganje ajejwe ivyo gutwara abantu n'ibintu avuga yuko icyo gikorwa kibanza kigahagarara kikigwa neza ariko kandi twari twabishimye ariko bitakenda kabiri tubona turasubiye gufatwa gufatwa kuno munsi haba bafashwe bafatirwa nyine twe tubona yuko menganywa akarenganyo bafatwa n'abandi bafatwa n'abajejwe umutekano w'ishyirahamwe sutavedebo cyo babasigura basigura yuko bafite amapurake bambaye mateza kuyambara kwa nani barayambaye izo mparati z'ikinga babasaba ngo ntizinoroshe kuronka abataxi vero bakabibonamo amahinyu menshi plaque jewe jo naragihera nyene zidandarizwa ndagenda ndahasanga taxi vero nka batanu genda hashikangira uwa gatandatu hariho muri bajya badutwara basanzwe bakorera rya shirahamwe sotavedera ryo mu Kamenge yari imbere yacu acaza tubwira ngo nihingira umwe mu rupangu abarisha amafaranga imbere babaha amapurake kandi bayiguhaye bakubwira ngo yitwara uyinyegeje ntuyitwarire hejuru ubanze urengane ngaho je nka je nk'ubu ntitenya purake yaratakaye nk'ubu jewe ijire imwe iri muhira kandi sindi buyikoreshe kandi ndayivise none bakubwiye purake bakurangiraho uza kuyigura oh, eh, twebwe ntabugenda kuyigurira impaka uhe umushefu agende kuyikugurira kuri iyo myidogo yose abaserukira ayo mashirahamwe ntaco bashimye kuvuga ntacyo mwoyaga kw'ibibi ariko baravuga abagendesha amatagisi vero bamenyesha rero ko ibyo bitaberaho kuri kotebu gusa ahubwo ko ari ingendo iri mu makaritsiye atari make cyane cyane ayo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura bagasaba ko ubushikiranganji bwo gutwara ibintu n'abantu bwosubira bugatanga umuco reka dushimire Pascal niyo yankunze kuraya kuri inkura hejeje kudushikiriza mukaba mwumvise yuko yishyira hamwe atari sotavebu ariko ari sotavedebu mu makuru ajyanye n'urudandazwa kuvuga ibijanye n'ubukene bw'isukari ngo bisigaye ari ibintu ari ikintu giteye isoni mu gihugu kirima kikongera kigahingura iyo sukari ibyo n'ibishikirizwa na bamwe mu banyagisagara cya bujumbura inyuma y'aho ubushikiranganje bw'ubudandaji budugirije kuri uyu wa mbere igiciro cy'icyo kidandazwa kikava ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana abiri kigasimbira ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo abo banyagisagara basaba ko isukari isukari yo hanze yo kwinjira mu gihugu tubategeyome barangene bo tugarukira abarundi kazi n'abarundi turo icyo duha abana nta kindi dusabaruye kuboneka rero nibaza yuko ibara n'umwimbo baba barabonetse mu gihugu umwimbo ubaye muke yumva ko bigenda gutyo ahubwo nuko bogerageza ati bagakorera ibeye umutomuto nawe akaronka agasukari agakeneye ntushobora gufata igikombe ngo urasizemo isukari y'ijana ngo uri kuranywa ngo ni uhaye uranywa none nkemubuyenzi nzi nzi ko ikiro kigurwa amafaranga ibihumbi bitatu rewe igituma yoba yarugawe kandi twumva ngo ikorerwe no mu burundi ntacyo nzi ni nacyo gituma zibe ntuvuga ngo ntihakorwe iki ntazi ni yashoboye kubugago kugira ngo ntituyironke batubwira ko isukari ihari muka ntituyibona buno rero tutayibona ntibemerere nabo izivuye hanze yinzire kugira ngo twese tusikirwe n'umuntu muto muto nka twebwe ngo niyo iboneka iba yavuye mu bihugu bibanyi by'u Rwanda na Congo abo badandaza basaba ko iyo sukari yotangwa ngo ntibaze baravyumva ku matwi ngo yabonetse ariko ntibashikire urongoye igipolisi mu ntara ya Cibitoke aragabisha abadandaza isukari ku giciro kirenze ko abazofatwa bazohanwa nk'abariko biba abanyagihugu ngo biragoye kumenya icinyegeje inyuma y'urudandazwa rw'iyo sukari ariko icibonekeza ngo nuko umunyagihugu Burundi atawuriko aramwiyumvira ibyo nibishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongo yishira hamwe urikome gishinze kugwanya abagi biturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta kubwiwe ngo biracagoye kuko mu badandaza isukari harimo n'abatware tumukurikira hari ikibazo atamuntu n'umwe azi icyo kiva ko mugabo umuntu agerageje kugira icyo nogira isuzumwa ni uko umuntu abona neza yuko ubwa mbere susumo ivuga yuko umwimbu ukwiye uhari mugabo abayihabwa isukari barazwi hanyuma higira gatatu aba twita abagorosise ni ukuvuga bajya barangurisha n'abarya bayidandaza bose biraboneka neza yuko umengo umwe wese ahagera aranyegeza kugira ngo ashobore kwiyungukira wenyine atiyumviriye umunyagihugu ibyo bintu rero twebwe tubona ko igihugu cyacu cyabaye icyo ni ukwita icyo basuka kiratera sinzi ko ni ukwita mu kirundi aho umuntu arondera kunguka byinshi bigaca bigora bavuze ngo barekuye abantu bayidandaza bayikura hanze ibyo birumvikana bwaragenda babwire yuko isukari yoza ivuye hanze uno munsi ku giciro cy'idolari muzi mwe muzi ibintu bintu bishoboka ibyo bintu n'ibintu bimaze imyaka myinshi murabizi na mwebwe ariko ingorane ihari ni ukubera abayidandaza bayikunguka mu menshi ni abo bantu nyine usanga bari bajejwe kubuza ibyo by'amasipekirasiyo iyo rero usanga umuntu adandaza akaba ari we yongera agatwara bica bigora kugura naweza ngo aho itegeko ubu nicyo kibazo gihari amategeko nayo barayadugije ubu naho basubiye kuduza ni ukuvuga yuko badugije kabiri mu mezi atatu kandi n'ibyo badugije ntibiboneka kubera barabinyegeza yindi bakayijyana hanze kubera inyungu z'abantu urumva rero iyo bayishoye hanze bose bakavuga bati reka twironkera amadevize kubera isukari y'uburundi irakundwa cyane mu karere Gabriel Ufiri asanzwe arongoye shirahamwe Oricom rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta yakuwe kuri telefone na Francine ndiho kubgayo tukivuga amakuru yerekeye urudandazwa ikete ryandikiwe abarongoye imitumba 10 kuri 30 igize commune n'intara ya Bururi ngo niryo kubagabisha bakure ama bakure amaboko mu mpuzu kugira bagwanye ikinyobwa citwa igiti gitewe gitemewe n'amategeko cibonekeza muri iyo mitumba musanteri w'iyo komine aranegura ko vyagaragaye ko hariho abakuru b'imitumba n'abapolisi bakorana n'abakora ico kinyobwa Nestori nije imbere akavuga ko inyuma y'amande atozwa abakora n'abadandaza ico kinyobwa ngo bagiye kuraba izindi nzira ico kinyobwa cotuzwamwo kurikirana musitanteri wa komine bururi yakuwe kuri telefone na Placide niyo mwungeri urwo rwandiko eh, twaragwanditse ntitwagabije amakuru y'imitumba bose mugabo imitumba twabonyemwo ako kabi kabishe k'inzoga ziyayira umutwe ni ku mitumba ishika cumi kugira ngo tubagabishe bakure amaboko mu mpuzu kuko bamaze kubona yuko ivyo bintu bihari kandi barabe ababigana babahanure cyangwa babatuze tubifashanije iyo nzoga y'igiti nko muri aho gace ka bururi isa n'imaze igihe kirekire ubwo ntiyoba harimo izindi nguvu zirengeye abo bakuru b'imitumba vyoba bituma iyo nzoga ibanda ibandanya ikorwa muri ako gace bwa mbere hoho iratanga uburyo kubayigana bayigana ku bakuru b'imitumba nabo bakagomba kuharongera eh, akandi kunguko kabi katabereye n'abajejwe umutekano ugasanga bataye umurongo bagomba kubijyamo kugira ngo bakamishe abayigana hanyuma baronke eh, uburyo budaciye mu mategeko ibyo twarabibonye baciye twandika iryo kete ryo kubagabisha mu nyuma y'iryo kete eh, nko ku mutumba wa kiremba turamaze kubona ko hariho inyishu nziza yo kurwanya izo nzoga tuyayira umutwe kuko bw'ejo tubuni kagohe na ya nyabune wa hano tubereke aho bikorerwa n'ababikora tuca turagenda dutora ibidumu bishika cumi na bibiri turongera turabiteza hanyuma tuca dufata n'umwe mu babigana abandi nabo baraducika turamaze kubona ko hariho abafatwa ndetse n'izo nzoga zigafatwa nk'uko mubandanya mubivuga ni igiki gituma zica zibananya cyangwa bajya abantu baca barekugwa mukorana gute n'abajeje umutekano kumbure n'ubutungane aho rero nyakubahwa niho bipfira kuko rero turatuza amande kandi aho tugeza ubu rero tugiye guhindura umukenyuro kugira ngo turabe ibindi bihano bitekanijwe n'amategeko byo guhasha kugira ngo nabo nyene boba babizeyemwo urukiza nk'abajeje umutekano eh, nabo nyene tubashenge kugira ngo nabo nyene babone yuko abenegihugu bariko barahasiga ubuzima uyu rero akaba ari mu sitanteri wa komine bururi akaba yari yakuwe kuri telefone na Placide niyo mwungere tukabamenyesha ko amakuru atangwa n'abajeje intwaro muri iyo komine ya bururi ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'icenda muri studio za radio isanganiro amakuru arabandanya ndayizigiye Felix yari yanyurujwe mu ndwi iheze n'abantu bitwaje ibigwanisho kuri transversale y'icumi igihanga mu ntara ya Bubanza yaraye arekuwe ubu rero akaba ari mu muryango wiwe abamubonye ngo bavuga ko amagara yiwe atifashe neza inkuru dushikirizwa na Space Caritas Kabanyana mu ijoro rishyira ubuca ngo niho felix ndayizigiye yashyika mu muryango wiwe mu gisagara cya kane cya komine gihanga nk'uko amakuru ava muri icyo gisagara bimenyesha kakaba karakanyamuneza mu muryango wiwe n'ubwo ibijyanye n'amafaranga yari yasabwe kugira ngo uwo muntu aboneke atanumwe ashima kugira icyo abivuze ko abari bamunyuruze rero ngo bamujanye mu rukoko muri rino joro hepfo y'ibarabara hari ivy'i bujumbura mu ntara ya cibitoke bamusigaho niho yagenda buke buke arateba mu muryango wiwe mu gisagara ca kane bikaboneka ko amagara yiwe atameze neza amaso aratukuye cyane aho ngo ni kubera igitambara bagumye bamuboshe mu maso kugira ngo ntabone iyo ari kandi ntanabone n'abamunyuruje reka nawe abamubaza avuga ko aho yari ari atahazi n'abamutwaye atabazi nayo masasu barashe igihe bamunyuruza yaramukomerekeje ku kuguru ari nacyo gituma bahavuye bajya kumuvuza tubibutse ko barege nsabe serese batazira kigongo bari kumwe na felix igihe anyuruzwa n'ubu agifunzwe kubera iyo dosiye sitesi karitas kaba nyene bubanza hadiyo isanganiro reka tugushimire Space Caritas Kabanyana tuve ubanza dusimbire gato mu ntara ya Kayanza aho birenga gato indwi kwijana vyingo ziri muri yo ntara arizo zitagira utuzu twasugumwe ivyo biharuro bigatangwa n'abajejwe isuku muri yo ntara inyuma y'icigwa cakozwe bagasigura ko ahenshi usanga twarasambutse bavuga kandi ko kuba utwo tutahari ari kibazo c'amagara y'abantu abo bajejwe isuku mu ntara ya Kayanza basaba abajeri intwaro guhimiriza abanyagihugu ngo kuko naho abagira neza batoboneka abanyagihugu ubwabo botwiyubakira inkuru dushikirizwa na Apollinaire Muzagara amatohoza yagizwe n'abajejwe y'isuku mu ntara ya Kayanza yerekana ko kungo ibihumbi ijana n'amajana icenda ziri muri iyo ntara zishika mu bihumbi icenda n'amajana atatu mirongo itanu ibice indwi n'ibice bitatu atatu twa sugumwe bafise ngo baja mu ngundu z'ibitoki abandi nabo mu bisa bitanu muri izo ngo zose zirenga ibihumbi ijana na mirongo irindwi mu kayanza ingo ibihumbi mirongo ine na bitatu n'amajana icyenda na bitanu zo zonyine zifise ubwiherero bukwije amategeko Harimana Joseph agejwe iby'isuku muri iyo ntara avuga ko icyo ari ikibazo gikomeye kuko ngo abanyagihugu na cyane cyane abana baca bafatwa ku bwinshi n'indwara zo gucibwamo n'izindi zifatiye ku isuku akavuga ariko ko hari intambwe kuko umwaka wa bibiri na cumi na gatanu ibitigiri by'imihana itagira utu twa sugumwe byari ku bice icyenda n'uduce dutatu ku ijana mu gihe ububiri biri ku bice indwi n'uduce dutatu ku ijana ibyo ngo bikaba byavuye ku ihimiriza ryakozwe n'abajejwe by'amagara y'abantu hamwe n'abagiraneza nka kuhahuje bafashije muri icyo gikorwa amatari w'intara ya Kayanza akavuga ko abajejwe intwaro bagiye kwitanga gusumba mu guhimiriza ndetse ndayizeye ati tugiye gutanga ikiringo ntarengwa urugo tuzosanga rudafise akazu ka sugumwe tuzohanwa bikwiye kuko ngo bagira neza batabonetse icyo gikorwa abanyagihugu bocikorera mu Kayanza Ponari Muzagara Radio Isanganiro turagushimiye Apolinaire Hamuzagara tukivuga amakuru yerekeye amagara y'abantu ishira hamwe Lobo Samaritain riratakambira bagira neza ko bofasha umwana yitwa Ariane Kwizera kugira ashobore kuja kuvugwa mu gihugu cy'u Bufaransa afise ingwara y'umutima yavukanye akaba amaze imyaka ine umuvyeyi wiwe avuga ko adashobora kuronga amafaranga miliyoni zitanu n'ibihumbi amajana abiri vy'amarundi yasabwe inkodo dushikirizwa na Leonce bitariho Ariane Kwizera ni umwana w'umucarama ca Kinama mu gisagara ca Bujumbura afise imyaka ine yatanguye kugwara amaze iminsi itatu avutse yinjira ibitaro yisubiriza umubyeyi wiwe ariwe Donate Nirera yagumanye amakenga atazi icagwaje aja kumenya ko yibarutse afise umutima utugaye haheze umwaka n'igice umudogiteri yamupimye acarambarira ati umwana wawe afise ingorane y'umutima yuko utugaye nka nyuma yo mu mezi atandatu atuzagaruka tubonye nta kintu kivamo tuzaca twandikira kuzajya kubagwa hanze amafaranga bamubwiye kugira aje kuvugwa hanze yashika miliyoni zine zirenga gato haramaze kuboneka ibihumbi amajana indwi na mirongo umunani imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana birasigaye impamba n'ibindi ishyirahamwe Lobon Samaritan risanzwe ririko riramufasha riratakambira uwo wese abishoboye ko yogira icyo afashije kugira ubuzima bw'uwo mwana burokoke ubu Alexi Butoyi ni warongoye iryo shirahamwe ndaterereje cyane cyane wowe aho uri hose ukora bwira wo mukorana uti hari umwana agwaye wegeranye ibihumbi bitanu bitanu ku muntu cyangwa ibihumbi icumi icumi kuwo mukorana hanyuma uhamagara n'umuryango ubafashishe ayo make make mu muzoshobora gushira hamwe n'abo mukorana azomufasha kugira ngo umwana agarukane ubuzima hamwe hoboneka abagira neza bafasha bitegekanijwe ko Ariane Kwizera aja kuvurizwa mu gisagara ca Nantes aho ni mu gihugu cy’u c'ubufaransa itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu buracya bugacana ayandi muri bucana ayandi y'amagara y'abantu yo kuri uyu wa kabiri twashimye kugaruka ku ndwara bita AVC mu mpfunyapfunyo y'igifaransa bayifata nk'impanuka ishika ku ku muntu muganga Constante Nyamuzangura avuga avura indwara z'imitima asigura ko indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ibyo bita hypertension mu rurimi rw'igifaransa ariyo ariyo ya mbere ituma umuntu agira accident vasculaire cerebral AVC reka tubibaze Francine ndiho kubgayo AVC ariyo accident vasculaire cerebral mu rurimi rw'igifaransa bayita impanuka ishika giturumbuka ku muntu iva ku dutsi dutwara amaraso mu bwonko tuba twagize ingorane nk'uko tubisigurirwa na muganga Constantin Nyamuzangura avura indwara z'umutima. Ari accident kuko ni impanuka ishika giturumbuka ijanye n'udutsi dutwara amaraso mu bwonko izo mpanuka rero twavuga ko ziri ubwoko bubiri hariho impanuka iva kubera utwo dutsi tuba twaturitse ariyo bita accident vasculaire cerebral cerebral hemorrhagique hamwe n'impanuka iva nuko ubwo butsi bwoba bwazivye ari byo accident vasculaire ischemique ubwonko buraronka amaraso abuzanira imfungurwa hamwe n'umwuka oxygene iyo rero imitsi iyizana ari bwo buartère canke ubutsi butoyi cane bwitwa capillaire buzivye naho vyoba umwanya mutoyi canke bugaturika iyo rero ibigize ubwonko bibuze oxygene kuko iyo umuntu agira ibiharuro birebire ugasanga utwo dutsi dutwara amaraso mu bwonko turaturitse ibyo birashobora gutuma haba accident vasculaire cerebrale hari izindi ndwara rero zijyanye no gutera nabi ku mutima indwara ya diyabete itabi inzoga bishobora kuba mu bituma iyo ndwara ishobora gushikira umuntu iyo mu muryango iyo ndwara ihari birashobora kuboneka no ku bandi rero abantu basanzwe bari muri uwo muryango harimo rero n'imyaka accident vasculaire cerebral ni gake cyane ziboneka ku bana kuko abana nta ngorane baba baragira z'ivumbuka ry'amaraso nta ngorane baba baragira ry'imitsi yononekaye mu bihugu biteye imbere kenshi bavuga yuko bishika inyuma y'imyaka mirongo itandatu itandatu n'itanu ariko muri ibi bihugu by'iwacu turabibona no ku bantu bakiri bato ku myaka mirongo ine mirongo itanu uwo muhinga mu kuvura indwara z'umutima aranatubwira ibimenyetso byerekana ko umuntu yagize iyo mpanuka ya hariho ibimenyetso bijanye n'inguvu zigenda ugasanga ukuboko ntaco umuntu akigukoresha ugasanga ukuguru umuntu ntaco akigukoresha hariho ibimenyetso bijanye no kutumva ukoze nko ku kuboko ukumva umenga ukoze ku giti abantu bashikiwe n'iyo mpanuka kenshi barabura amajambo canke ugasanga abo bantu ntibagishobora kuvuga ngo batobore hariho rero kutashobora ururimi kuruhindukiza canke ugasanga biranse nuko umuntu ashobora kumira umuntu ashobora kugira ingorane yo gutambuka hamwe ahagaze vyanka na kenshi bigashika kwagwa hasi ibindi bimenyetso dushobora kubona muri accident vasculaire cerebral ni ibimenyetso bijanye n'amaso no kubona iyo vyabashikiye ugasanga bavuga yuko batabona neza canke babona ivyijiji canke babona umengo umuntu bakamubonamwo babiri canke ikintu cose bakabibonamwo kabiri hanyuma hariho n'abandi rero iyo bibafashe umutwe umeneka cane umutwe wiyadukiza gutyo wonye si nka wa mutwe tumenyereye usanga uza buke buke avese ni indwara ya mbere itera ubumuga umuntu atavukanye kuba akuze nk'uko muganga Constantin Nyamuzangura abivuga bishobotse rero ngo umuntu yoyirinda ariko kandi n'uwo yamaze gufata harahavugwa agakira ni navyo uwo muhinga mu kuvura indwara z'umutima azotuganirira muri buca n'andi zokurikira reka tugushimire Francine ndiho ku kubwayo kuri iyo bucana yandi y'amagara y'abantu hejeje kudushikiriza ni kuyo bucana yandi nyene turangirije ano makuru reka tubashimire mwebwe mwese mwayakurikiranye kandi dushimire na Eric Wimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma kugira amajwi ashobore kubashikira